Berisain nagusia zurekin panzo irigarai eta Euskal Herriko berdeak ez dute bat ere begionez ikusten Manuel Valls lehen ministro izaitea. Eta osoki sustengatzen dute eien alderdiko kargudun nagusien autua gobernu berri hortan ez parte hartzea. Valtz arrunte zeskorra dela Euskal Herriko dosirentzat gehitzen du, aliz lehizegeza harriak entzunen dugu. Hauzapez berri frango eskalegian joan den igandetik, hauetarik bat da senperen sorpresa eginduena, Pierre-Marie Nozbom, unen ezagutza eginen dugu, hirigintza nahi du senperen menperatu eta bestalde herri urratx osoki sustengatzen dugu. Giza eskubideak, bakea, bidea, manifestaldi bat eginen da, lema honekin baionan, elduden ekainaren amalauan, hiper erriko goita lau eragilek, deia luzatu dute atzo etxe ekoizpen egileak gerota gehiago, salmentetan gerota rakasta gehiago, bilan baikorra egindu alde hortarik, idoki elkarteak bere biltzak nagusian Atik damutzen dira, botere publikoen laguntza hainaz, hau beti tipituz omen baitua. Arua Katalin. Eta aroa behitza eh, hasteko eh, lano frango euria ere bai iparaldeko aizak ufatzen du eta temperatura gorenak hama boskadoren ingurukoak. Eta lehenik, Jean Espilondo orain arte angeluko hausapez zena. Erretiratzen dela angeluko erriko bosetan galtzailea tena da, Claude Olive UNP tierra nausitu zako joan den eta jakinara zidu bere haute usten dituela bai angelun berian opozizioneko konxeluko bezala eta bai akba iri elkargoan. Alere bere alderdi sozialistako karta atxikiko duela errandu Jean Espilondok. Euskal Herriko Berdek ez dute dute bat begionez ikusten Manuel Valtz lehen ministro izendatzea. Cecil Duflo ministroak erranan zuen Manuel Valtz lehen ministro izendatzen mazuten ministeriza utziko zuela eta argunt normala idulitu zaio beraz Alice Leizegezareri gobernua ustea. Bon, Cecil Duchok erana zuen eh, eh, eh, Manuel Valls bazenen ministroa, utziko zuela, terako zela gobernamendiutik, eta jori egin dute biek, eh? Pascal eta berak, zenta ez dugu hori ongi ikusten, badakigu bere politika ez dugula sostengatzena, albeaz hortako dugu gomernamendu hau utzi. Euskal Herritik ere, iritzi bera duzue? Ah, bai, bai, bereziki eskoleritik behar bat, zenta ikusiz uh, nola izan den uh, Espainiako gobernoamenduarekin uh, eh, esku uh, ez nahiz bake prozesu bat, uh, nola onartzen alden ez nahi ukaitia bake prozesu bat. Ez, bai, bai, erotik kontraginen bai. Alice Leize Euskal Herriko autetxi berdea, intzagitaren mikroan. Eta roitara ezagun gobernu hortan amasei ministro izanen direla, biga berriak aintzenekotik, segolen roaian ekologia eta energian eta François Rebsamen lanaren ministro, postu batzuna aipatzeko barne ministerizan Bernard Kazenav, justizian egoiten da Christian Tobira, ekonomia Arno Montebur, desentralizazio Marilis Lebranchu beti, eskuntzaren ministro Benoa Amon, kulturan Aureli Filipetik segitzen du, eta gobernuaren bozera maile eta txako ministro izanen da Stefan Lefol. Stefan Lefol. Ostirale untaik aitzina Pierre-Marie Nozbom izanen da senpereko hausapez berria iragandiren erriko bosetako sorpresa ondienetarik bat sortu zuen, bigeren itzulian, Kristin Besonar hausapezaren txegida hartu nahi zuen Dominik Idiarti nagusituz, largoita amar botzez. Bada ogoi urte pasa, senperen bizidela Pierre-Marie Nozbom, Michel Aliomari eta bereziki Daniel Puluren idazkaria izan da, zer proiektu eraman nahi duen bereziki, galdegin dako zu, Kristof Rosarina. Hizkuntz politika mailan, jadanik harremanetan sartu da Pascal Indose askako lehendakariarekin, adostu dira erri urratx esenperen egoiteko eta garatzeko azpimagatuz erriko etxearen sustengoa. Irigintza arloan iduritzentzako esenperek erri baten itxura atxiki behar duela eta ez dela logela bat bilakatu behar. Pierre-Marie Nuzbom. Stop a plus d'urbanizazio. Dès la semaine prochaine. Irigintza gehiagori ez, elduden astetik goiti lehen obrak egin dituzten promodoreak ikusi nahi ditut, baita ere, bide euh, eta aparkalekoen antolaketaz okupatzen diren teknikalariak. Et voir comment euh, est aujourd'hui organisé euh, ce grand chantier. Nous avons besoin de logement. Bizitokiak ditugu, senpertar gazteentzat eta kostaldean instalatzen ahal ez direnentzat. De logements, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Polimika sortzen dute ere senperen, erri erdiaren saiesteko asidiren obrek, pausa bat egin nahi du Pierre-Marie Nuzbomek, proiektuak geldituz gogoetatzeko lan horiek nola bururatu. Hirigintza baimenak eta eraikitzeko permisak emanak izan dira, kondutan hartu gabe zer lurere mu behar zen euh, egiazko saiesbide baten egiteko. Pour créer un vrai contournement cohérent. Il est important que nous puissions, et je pense que dans le mois qui vient, nous l'aurons mise en place, de créer une commission. que nous puissions imaginer, réfléchir avec les habitants et les quartiers à un grand contournement global de Saint-Pé. Bestalde, etzen alde agertu 2000 euroko diru laguntza Euskal Herriko Laborantza Gambarari emaiteko, astapenean legezko etzerako, eta helduden urtean ELBek diru laguntza galdea egiten badu, zer eginen duen senperek galdegin nakogu. Aujourd'hui, ELB a l'autorisation de subvention. Euh, J'attends de voir pour 2015 quels sont leurs projets, ce qu'ils proposent et les argumentaires qu'ils défendent pour obtenir cette subvention. Eldu den ostiralian atxeko zazpiontan bilduko da senperen erriko kontseilu berria, hau zapez eta suanten autaketa eginen da. Eta iparaldeko goita amarrerietan erriko etxeakudeatuko duten gehiengoek, bizi mogimenduak proposatu transizio energetikoaren ituna izenpetu dute, itun hortan diren neurrietan, eraikuntzak mugatzea, garraio molde alternatibuen plantan emaitea, urbileko ekoizpenen erostea, bio ondarkin egitea eta beste, erribako txak izenpetu du zertaraten gaiatzen zen, eta orai, ondoko asteetan batzorde bat sortuko dute engaiamenduen jarraipena egiteko. Berroita bost klase este eta ogoita behatzi irikitze departamendua neldu den txartzean, irurgoita amar bat aur hori hainzin ikusten da, elduden den pauen hori ez da da, eh, komite teknikoa bilduko da, pauen astelen goizian, eskoletako karta proiektua biltzak hortan agertuko du akademiak, departamenduko berroita bost eskoletan izaiten alite izke postu kentzeak abortazeko eskubidearen alde eta galardon legiaren kontra manifestaldi bat bada larun batean iruñan hipergoskalerriko talde feministek elgerrikin horrat dei egiten dute zuzenki unkiak ez izanik ere olako gileat egitea ezien onartua dela abortuak libreki eta doainik egin behar den urras bat dela gure gorputza gure erabakia abortazeko eskubidea orai lemarekin eginen da manifestaldia larun bat atxaldian bostak eterritea egoiti iruñan Iruñan. Eta joan den notxailaren amostian bildu zirenetik, elgarren arteko manifestu bat plazaratu dute, iparralde ontako goita lau eragileek, bake bidea edo bake prozesua intzina joan dadin, Euskal Preso eta Ieslarien kolektibuek plazaratu bide horriekin bat egiten dute, eta manifestaldi batetara deitzen dute, elduden ekainaren amalaueko baionan intzarrita. Euskal Herrian konponbidearen aldeko gehiengoak osatzen diren momentu berean, Frantziar eta Espainiar estatuek ez dutela inungo keinu baikorrik erakusten adierazi dute ogoita hiru eragileetako ordezkariek. Alta nazioarte mailan ere prozesuaren aldeko sustengoa gero eta nabarmenagoa da. Azken asteetan, ekimen politikoa beratxak gandira, Euskal Preso eta Ieslarien kolektiboek barne eztabaiden ondorioz, eraikitzen ari den prozesuarekiko engaiamendu oso adierazi baitute, eragile horien erranetan. Horre horregatik beren engaiamenduarekin bat egiten dutela eragileek adierazi digu Dominika Dagerrek. Azpimaratu nahi genuen ere uskual preso eta yeslarien kolektiboek emandako urratsak. Azken urtetan eta bereziki azken hilabete edo astetan, adierazpen biziki zinzo eta argiak egin baitituzte prozesuaren alde. Angai hemen biziki zehatzak eta zintzoak hartu dituzte, pake prozesuaren eh, alde haien ekarpenak eginez eta urrats garrantzitsu batzu emanez. Beraz, gure aldetik bat egiten dugu urratso hoiekin. Sostengatzen ditugu, beraz, bi kolektibo hoiek eh, bideratu dituzten eh, desmartxak eta ematen dituzten urratxak. Haien alde jartzen gira eta pres gira haiek sostengatzeko plazaratu duten manifestuan aldarrikapen batzu ere argitaratzen dituzte, presoei dagokionez, larriki eri diren presoak libratzea, sakabanaketaren bukaera eta presoen hurbilketa eta baldintzapeko askatasuna onartzea baldintzak betetzen dituzten entzat. Ieslariei dagokionez, euro aginduekin bukatzea eta larrogoi garren amarkadan Frantziak beste lurralde batzuetara espultxatu ieslariak Euskal Herriratzea. Aldarrikapen guzi inguruan manifestali bat antolatzen dute ogoita iru eragile hauek, ekainaren amal Lauean Baionan giza eskubideak konponbidea bakea lemapean Eta autetxi eta uzapez berrieri dei berezia luzatzen diete, bake alde urratxak eman ditzaten eta manifestaldian parte ardezaten. Enpleguaren eguna ostegununtan amikusen aiziritzeko erriko gelan, polanplo eta indar elkarteak eh, antolatzaile, ogoi bat entrepresatako arduraduna korregonen dira, eraikuntza ostalaritza industria, agroalimentario, sermitzu eta beste, berroita amar bat lan postu ofizio desberdinetan probus osatuko dituzte. Hori guzia iziritzeko erriko salan goizeuntako behatzek eterditeik eta eguerdi arte. Eta Frantzian egindan inkesta baten arabera, amar kontsumitzaileetarik bederatziek uste dute, laborantzako ekoizpena kalitatean bermatzen duen desmartxa orokor batean oinarritu behar dela inguramenaren respetuan. Tendentzia hau bai estatu da berrik eginden idoki elkartearen biltzar nagusian, elkarteak proposatzen dituen ekoizpenak egerota arrakasta handiago dute, eta etxeiko izpene gileak ere gehiago, gehiago gehiago dira desmartxan sartzen, zergatik zehaztu dauku tele lehizagoien elkarteko buruak. Tako du etxeiko izpenak gero eta arrakasta handiagoa, zen denako hartuak dira, balio erantxia be, norberak e, produzitu, transformatu eta saltzen duela iduela balio erantxia handiena, e, Julien Lazal eh, biarnesak aski pliki raiten du, ardi esnea saltzen duzulaik euro bat irabazten duzu, transformatzen duzulaik bi euro, eta zu hori saltzen duzulaik iru euro, ma, ba, pixka bat e, ironikoa da, bere jaitiko mainera, da, baina hori da, eh, egia da iru ofizio dira, eh, etxeko izle batek egin e, eta saltzen duelaik, baina balio erantzi handiena hor lortzen du. Otan egungo laborantzako egoeran, segur da, diendia hori e, taratuk duela, nahi ez, Gero, uh, eh, idukitan eh, sartzeko uh, oino beste urras bat da, zen eh, behar dira arauak errespetatu, eta jendeak egiten dute, iduritzen baitzaie, balio duela urratxoren egitea, justuki baloratzeko beren etxeeko izpena, eta beren ofizioa jaz amarreko berri sartu dira elkartean eta idokik zenbera arrultziak edo zaldikia bezalako ekoizpen berriak ere proposatzen ditu orai bestalde biltzak nagusian elkartiko arduradunak damutu dira botere republikuen laguntzak tipitzen ari baitira ondo rioz sos iturri berriak sekatu behar ditu idokik eta lurama data zaldatzen ez da zaro astapenian eginen bainan uh, Uliaste beranto, azarroren amalau, amost eta amaseian iragenen da, elkarteak aldaketa hori gindu arrazoin praktiko, miagitzeko iratiko gunea hartua izanen baita azarro astapenean, horren gartik eh, gilatzelat behartuak izan dira. Eta klik, eh, xar eta zarduratzen den informazione zentruak konferentzia bat antolatzen du gaur, aldineko jendek loarekin dituzten nekezietaz, hori atxaleko biak eterditan, baionako albizia gelan, platun eh, etor sorbidean, loa, sofrologia, unek zer laguntza ekartzen dezaken, obeki hilo egiteko hori izanen da gaia.